Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի 2018 թվականի անդրանիկ թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդման հյուրն է երիտասարդ գյուղատնտես Լևոն Հովսեփյանը։ Արցախյան պատերազմը իր տխուր կնիքն է թողել ոչ միայն արցախահայության հոգիների վրա, այլև ավերել է արցախյան ճխնաղ բնությունը, վնասներ հասցրել հողատարածքներին, արոտավայրերին։ Ասկերանի շրջանում ճանաչված գյուղատնտես Գարեգին Հովսեփյանը դերևս խորթային տարիներին, ինչպես ասում են, կարողացել է լեզու գտնել հողի հետ։ Զինադադարի հաստատումից հետո ճանաչված գյուղատնտեսը երկար մտորեց, ինչպես մշակել հողատարածքները, արդյոք այգեգործությունը կկարողանա նորից վերել կապրել Արցախում։ Հարցականները երկար ժամանակ անպատասխան չմնացին, որոշեց եւ ստեղծեց։ Այսօր արդեն Ասկերանի շրջանի ակնատեղամասում անհատ ձեռներեսն ունի գեղեցիկ այգի։ Ոչ միայն ակնատեղամասում, այլև Արցախի մի շարք վայրերում Գարեգին Հովսեփյանը մշակում է տարբեր մշակաբույսեր։ Հոր կողքին երիտասարդ որդին է Լևոն Հովսեփյանը, եւ ինչպես Գարեգին Հովսեփյանն է ասում, աշակերտը անպայման պիտի գերազանցի ուշչին։ Գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի 2018 թվականի առաջին հյուրը երիտասարդ գյուղատնտես Լևոն Հովսեփյանն է։ Բարև ձեզ, ես հիմա զրուցում եմ Արցախում արդեն ճանաչված գյուղատնտես Անհաձերներից Գարեգին Հովսեփյանի երիտասարդ որդու հետ, ով կանգնած է կող կողքի հայրիկի մոտ, ամեն ինչ ջանասիրաբար անում է, արդեն մի քանի օր է մենք պայմանավորվում ենք հանդիպման, սակայն խիստ զբաղվածությունը եւ բանվորներին հաց տանելը եւ հողը եւ ամեն ամեն ինչը փաստորեն զբաղված մարդ եք։ Լևոն, քանի տարեկան եք։ 23։ Ինչքան ժամանակ է որ հայրիկը զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ։ Մոտ 20 տարի։ Մոտ 20 տարի։ Ինչպես եք հիշում հայրիկին առաջին գործերը, առաջին տարածքները, որ վերցրեց շատ դժվար է սկզբից, քանի որ ես չէի պատահում Հորոստանը, նա նորից էր իր աշխատանքի նորությամբ։ Ինչ տարածքներ է ձեր ընկերությունը դեռ անուն չունի։ Թողեն ոչ թող։ Կունենanak հա։ անուն։ Ինչ տարածքներում է աշխատում անհատ ձեռներեցը իր երիտասարդ որդու հետ, որքան ինձ հայտնի է։ Ուխտասար համայնքում ենք աշխատում, ակնա համայնքում էլ։ Ինչ եք մշակում։ Միկվա դորությամբ մշակում ենք հացահատի կուտուր անում։ Ահա, մշակաբույսեր։ Ինչպիսի տարի էր ձեզ համար։ Այս տարի այնքան էլ լավ տարի չէր։ Իսկ անցյալ տարի։ Անցյալ տարի նորմալ տարի։ Լևոն, դուք 23 տարեկան եք եւ այսօր Արցախում շատ երիտասարդներ մեծ մտավախություն ունեն, շատերը թողնում հեռանում են, շատերը ամուր կանգնած են հողին։ Փաստորեն դուք հայրիկի շնորհիվ մնացիք, հաստատվեցիք Արցախում ու ամուր կանգնեցիք հողին։ Ինչ խորհուրդներ եք տալիս ձեր տարիքի երիտասարդներին։ Երիտասարդ տարիքի տղաներին կամ աղջիկներին նույնպես խորհուրդ եմ տալիս, որպեսզի նվիրվածությամբ կարողանան այս ազատագրված տարածքները պաշտպանեն իրենց գործով, իրենց աշխատանքը։ Պետությունը արդեն մի քանի տարի է ինչ նոր քաղաքականություն է մտցրել, ասինքն կտրուկ շրջադարձ դեպի գյուղն ու գյուղացին։ Ինչ աջակցություն եք ստանում պետությունից։ Պետությունը հողագործների կամ գյուղատնտեսներին տալիս է բազում աջակցություն, պետք է օգտվել միայն եւ դու կհասնես աջակցություն։ Վերջերս դուք նույնպես մասնակցեցիք սեմինար դասընթացներին օտար երկրյա ճանաչված հողագործը եղավ Արցախում, հիացավ Արցախով, մասնակցեցիք սեմինար դասընթացներին, գոհ էիք։ Հա, լավ է։ Ինչ սովորեցիք։ Դուք զբաղվեք նրան մշակությամբ։ Այո, ունենք, զբաղվում ենք եւ նպատակ ունենք, որ ավելի կընդլայնենք այդ մշակաբույսի զարգացումը։ Շնորհավորում ենք ձեզ, ձեր ընտանիքին, բոլոր բոլորին, ում հետ դուք ապրում եք, ճանաչում եք, աշխատում եք այն հողագործին, այն մշակին, որոնց համար շատ ճիշտ ժամանակին տանում եք իրենց ինչ պետք է, հացը, ճաշը, ամեն-ամեն ինչ, ամեն, ամեն ինչ, թող տարին առատ ու բերքարատ լինի։ Բոլորից ցանկանում եմ, որպեսզի այսին տարին տանի հետ բոլոր դժվարությունները ու տխրությունները այս նոր տարին բերի միայն հաջողություն եւ խաղաղություն է եկել։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը անհան ձեռներեց Լևոն Հովսեփյաններ։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ղարաբաղյան նժույգը դեռ վաղնջական ժամանակներից մեջ ճանաչում է գտել աշխարհով մեկ։ Պատմաբան Գրիգորի Վերմիշևը իր Ամիր Սպասալար գրքում հանգամանորեն ներկայացրել է, թե Արցախյան նժուգները ինչ յուրահատկություններ ունեն։ Տեղին է մեջ բերել Մարետա Շահինյանի Ոսկե թույլը գրքից հետևյալ հատվածը։ Դիապուզությունը Ղարաբաղում միշտ էլ եղել է սիրված գործ եւ ոչ միայն նրա համար, որ այստեղ կար հայկական 6 գլխավոր ավատական մելիքություն, այլև նաեւ մուսուլմանների մոտիկ հարևանություն ու քոչվորների անընդմեջ հեղեղի պատճառով։ Ձիու երկարատև մշակույթի ճանապարով Լեռնային Ղարաբաղում հաջողվեց ստեղծել մի հիանալի խառնածին, որն ուներ Բաղդադի լավագույն ախորից դուրս բերված սպիտակ արաբական արտադրողի արյուն։ Համբավն այդ խառնվածքի մասին տարածվել է Անդրկովկասի սահմաններից հեռու։ Ղարաբաղ բառը Ռուսաստանում հարուցում էր ամենևին էլ ոչ աշխարհագրական պատկերացում, այլև արտասովոր գեղեցկություն ու ազնվացեղ արշավաձիու կերպար, բայց Ղարաբաղյան դիերը դուրս չեկան online ասպարեզ ռազմական գերատեսչությունների ավար չդարձան ու չփառաբանվեցին համաշխարային մրցաշավներում ուղղակի այն պատճառով, որ տերերը նրանք թանկ էին գնահատում, ինչպես իրենց կանանց արևելյան վերաբերմունք ձիերի եւ կանանց նկատմամբ ու գերադասում էին, որ նրանց մասին բոլորովին չխոսվի, քան թե շատ խոսվի։ Բարեկամներ այժմ ձերուն կնդրության եմ առաջարկում անասնաբուժական գիտությունների թեկնածու հանրապետական վաստակավոր անասնաբույժ Էդուարդ Գասպարյանի դիաբուծությունը Արցախ-Ղարաբաղում 3 եւ այսօր գրքից գրքին դիաբուծության զարգացման մասին վերնագրով հրապարակումը Ես որպես մասնագետ իմ պարքն եմ համարում հանդես գալ որոշ նկատառումներով։ Նախ դիաբուզության զարգացումն Արցախում ինքնանպատակ չպետք է լինի, այն անպայման պետք է զուգորդվի Ղարաբաղյան նժույգի գենոֆոնդի վերականգնման գործընթացում։ Մեր երիտասարդն ու զբոսաշրջիկը պետք է դիարշավների մասնակցեն միայն ու միայն ոսկե թույրին հեծած, որը անկասկած կրկնակի գրավիչ կլինի։ Մյուս կողմից կառուցվող ձիավարժարանին անխափան ձի մատակարարելու նպատակով կերաշխավորվի Աթավանք լես ընկերության գլխավոր տնօրեն Անդրեյ Աբ รา համյանին եւ մեծ բարերար Լևոն Հայրապետյանին գյուղի հարմար վայրերից մեկում դեպի Ամարային Յայլախ տանող ճանապարհին կառուցել նաեւ տոհմային ձիագործարան, ֆերմա եւ նրանում հավաքել ու բուծել Ղարաբաղյան նժույգի հատկանիշներով օժտված տեղական սելեկցիայի դիագլխականակ գերադասելով նրանում ոսկեգույն կամ ոսկենարնջագույն աշխետ կամ քիչ կարմիր գույնի ձիերի հավաքագրումը, որոնք քիչ չեն հանրապետության մի շարք վայրերում, իսկ գենոֆոնդի վերականգնման գործընթացն էլ ավելի արագացնելու նպատակով Չերխանգարի Անգլիայի թակուհու Ձիանոցում կամ մեր հարևան Իրանում փնտրել եւ ձերկ բերել Ղարաբաղյան նորուգի գոնե 2-ից 3 զտարյուն հովատակ եւ տրամախաչման կարգով դրանք օգտագործել մեզ մոտ միջև 3-րդ կամ 4-րդ սերնդի ստացումը, միաժամանակ պահպանելով 4-րդ սերնդի ստացումը, միաժամանակ պահպանելով տեղական սելեկցիայի պայմաններին հարմարվելու բոլոր նրանց դրական հատկանիշները։ Դա հնարավորություն կընձեռի 7-ից 10 տարվա ընթացքում վերջնականապես վերականգնել ոսկե թույրի գենոֆոնդը, որի պահանջարկը հիմա էլ մեծ է եվրոպական բոլոր երկրներում եւ Ռուսաստանում։ Հետևապես վանքում տոհմային եւ ցեղային հատկանիշների գնահատման ու վարժեցման նպատակով կպահանջվեն մեծ ներդրումներ։ Իսկ եթե ստացվի այնպես, որ ոսկե թույրի գենոֆոնդի վերականգնումը նախատեսվի իրականացնել հանրապետության գրեթե ողջ տարածքում, նպատակահարմար կլինի ձիավարժանանը կառուցել ոչ թե վանքում, այլ Ստեփանակերտ քաղաքի մոտ ագայքում եւ գործընթացին մասնակից անել բոլոր շրջանների դիաբուծությամբ զբաղվող մենատնտեսներին։ Իդեպ տեղեկացնեմ, որ դեռ անցյալ դարի 90-ական թվականների սկզբներին ձիավարժարանի կառուցման համար հատուկ որոշմամբ 2 հեկտար հողատարածվեր հատկացվել մայրաքաղաքի մերձակայքում։ Կենսաբանությունը փաստում է, որ կենթանի օրգանիզմում մարդու թե անասունի գենետիկ հատկանիշները պահպանվում են հարյուրավոր տարիներ։ Լավ թե վատ նժույգի վերականգնման փորձեր էին կատարվել Աղդամի դիագործարանում։ Հետո լուր տարածվեց, թե ստացան ավելի քան 600-700 գլուխ Ղարաբաղյան ցեղատեսակին պատկանող խառնատինները պատերազմի տարիներին ծրվեցին տարածքով մեկ։ Ժամանակի Մարետա Շահինյանը հոդված է տպագրել ոսկեթույրի մասին։ Անկասկած զիաբուծության զարգացումը հրատապ է Արցախում հատկապես գյուղացիական մանր տնտեսությունների արգայության, փոքր հզորության տեխնիկայի բացակայության, վառելիքի թանկացումների, իսկ այժմ էլ զբոսաշրջության զարգացման պատճառով։ Զիաբուծությունը այժմ էլ հարգի է զարգացած երկրներում Ռուսաստանում Վլադիմիր Պուտինի բարձր հովանո ներքո կազմակերպվում է ամենամյա մեծ զիարշավ, որը դառնում է բարի ավանդույթ։ Ձին գյուղացու օկնականն է նրա ամեն մի գործում։ Նա միշտ էլ դեր է կրել, բայց ոչ մի անգամ բեր չի դարձել մարդու կյանքում։ Արցախում թե իմ եւ թե այլ մասնագետների հեղինակության մեծականակ նյութեր են հրապարակվել մեր լրատվամիջոցներում եւ արժանացել ընթերցողների հավանությանը։ Արցախում դիաբուզության վերականգնման գաղափարը ծնվել է դեռևս անցյալ դարի 90-ական թվականների սկզբներին։ Այսպես Ղարաբաղ գիտարտադրական միավորման կազմի մեջ մտնող Ասկերանի շրջանի Խարաշեն գյուղի Զեռումբախ կոչվող տեղամասում հավաքագրվեց 27 զամբիկ, իսկ համատեղ աշխատանքի համաձայնություն տված Երևանի դիավարժարանը մեզ դրամադրեց երկու հովատակ։ Այս հարցում այն ժամանակ մեզ աջակցում էր նաև Աբովյան քաղաքում գործող անասնապահական գիտարտադրական միավորումը տնորեն ակադեմիկոս Վալերի Զորանյանը։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք հանասնաբուժական գիտությունների տեխնացու հանրապետության վաստակավոր անասնաբույժ Էդուարդ Գասպարյանի «Դիաբուզությունը Արցախ-Ղարաբաղում 3 եւ այսօր» գրքից դիաբուզության զարգացման մասին վերնագրով հրապարակումը։ Ավարտեցին կորվա թողարկումը։ Այն ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատորներ Նադեժդա Դոլուխանյանն ու Դարիկո Ոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ով Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։